The Vanga o become the Vanga o become dark การกล่าวอย่างทั่วๆไปก็คือก่อนที่ก่อนที่เราจะตายพวังจะสว่าง แต่ว่าเมื่อเราตายแล้วพวังจะจะมืด because it stop เพราะว่าพวังหยุดค่ะ because of this reason meditators need to see the cutting off of the light faculty ด้วยเหตุผลนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องได้เห็นการตัดขาดของชีวิตตะชีวิตินทรียะค่ะ Only at that time they can pay attention death death death maranam maranam แต่เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมสามารถที่จะกำหนดเห็นการตัดขาดของชีวิตินชีวิตินทรียะ แล้วผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะสามารถกำหนดมรณะนสติว่ามรณะมรณะมรณะค่ะ In the past, at the near death moment, object appear. That object give its result. In the past. ในอดีตชาติที่มรณะสัญญาชวนะอารมณ์ที่ปรากฏในขณะสุดท้ายใกล้ตาย จะปรากฏขึ้นและเป็นปัจจัยให้ผลแก่ปฏิสนธิ นามรูปในชาตินี้ค่ะ In the same way if we descend nama rupa nama rupa up to we up to nearly we die in this life in this life ก็ท่านสอนวิธีปฏิบัติเพื่อดูอนาคตชาติว่า ให้เรากำหนดดูนามรูปคู่ ตั้งแต่ปัจจุบันนี้ ณเวลานี้ไปข้างหน้าจนกระทั่งถึงในขณะใกล้ตายของปัจจุบันชาติค่ะ at the near d e a t moment also the last object appears และที่มรณะสัญญาชวนะในปัจจุบันชาติ อารมณ์สุดท้ายก็จะปรากฏขึ้นค่ะ so at that time need to find out วิชาทานะอุปาดานะสังขารกรรม five causes และเราก็จำเป็นที่จะต้องหาว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของอารมณ์สุดท้ายใกล้ตายก็คือ อวิชชาตันหา อุปาทาน สังขาระและพลังกรรมค่ะ Because of these five causes, whether it gives its result in the future or not, they need to descend again and again. เราจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูว่ากำหนดดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า เหตุปัจจัย 5 ประการนี้ก็คืออวิชชาตันหาอุปาทานสังขารกรรมะพลังกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดผลคืออปฏิสนธิของอนาคตชาติหน้ามีมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าเราเราจำเป็นต้องกำหนดดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อตรวจตรวจสอบให้รอบคอบค่ะ Sometimes what meditators can see or could see as a last object, it didn't give its result. And then they need to descend again and again. Maybe they see another karma that appear at the near that moment. เพราะว่าในในบางทีอาจจะมีการมีปรากฏว่ามีมีอารมณ์อื่นด้วยที่ที่ปรากฏในขณะก่อนใกล้ตายอะค่ะ ดังนั้นเราเราจำเป็นที่จะต้องตรวจเช็คว่า กรรมใดที่ที่ให้ที่ที่ให้ผลเกิดอารมณ์นั้นในขณะใกล้ตายค่ะ Actually at the near death moment sometime many karma many objects appear not sorry before near death moment many objects appear wholesome object unwholesome object wholesome object unwholesome object the last one is the most important one พราะว่าโดยโดยทั่วๆ ไปบางทีในก่อนจะถึงมรณะสัญญาชวนะเนี่ยอาจจะมีอารมณ์หลายๆ อารมณ์ปรากฏขึ้น อย่างเช่น เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง เป็นกุศลอื่นบ้าง เป็นอกุศลอื่นบ้าง แต่ว่าอารมณ์สุดท้ายที่ปรากฏในมรณะสัญญาชวนะจะเป็นจะเป็นเหตุปัจจัยแก่ปฏิสนธิในชาติถัดไปค่ะ So, because meditators, they are, they could see the arising and perishing of ultimate mentality and materiality, cause and their effects that most of the meditators, they want to make an end of suffering in the very near future. พระเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้เห็นการเกิดดับของรูปนามปรมัตถ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมต้องการที่จะกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้เร็วที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทำได้ค่ะ If they have no enough barami to make an end of in this very life so they must see in which life they can make an end of suffering แล้วถ้าเผื่อว่าเขามีบารมีไม่เพียงพอที่จะกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้ เขาก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดให้ให้เห็นว่าในในอนาคตชาติใดที่เขาจะสามารถกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ค่ะ so some they could they could make they saw they could make an end of suffering in the second future past lives ในในผู้ปฏิบัติธรรมบางท่าน ก็ได้เห็นว่าเขาจะสามารถกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ในอนาคตชาติที่สองค่ะ For some it is unchangeable For some it is changeable สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมบางท่าน ก็อาจจะอนาคตชาติที่เหลือก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ แต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านก็ไม่เปลี่ยนค่ะ So if they make, if they engage practice in meditation in this very life, their understanding on the Dharma become very, very strong. At that time, if their mind change, their future may change too. ในผู้ปฏิบัติธรรมที่ที่ปฏิบัติธรรมในในชาตินี้ค่ะ หมายถึงว่า การการปฏิบัติของเขาเปลี่ยนแปลไป ก็ย่อมส่งผลให้อนาคตของเขาเปลี่ยนแปลไปด้วยค่ะ If you engage practice meditation because of the improvement of his i n s i g h t knowledge it may make his future change ออ๋เพราะว่าถ้าเผื่อว่าเขา เขาตั้งใจปฏิบัติแล้วก็มีความมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนี่ย่อมจะส่งผลให้อนาคตชาติของเขาเปลี่ยนแปลได้ค่ะ If you stop also you it may change too และถ้าเผื่อว่าเขาหยุดปฏิบัติธรรมอนาคตชาติก็จะเปลี่ยนแปลได้เช่นกันค่ะ So that's why the time of practicing we need to see the cessation of avijja cessation of tanha, cessation of upadana. If the f i r e m e n s round ceases, there will be no karma round. และเราจำเป็นที่จะต้องได้เห็นว่าในในเวลาที่อวิชชาดับลงตัณหาดับลง อุปาทานดับลง นี่คือกิเลสกิเลสวัตถ้ากิเลสวัตดับลง ก็จะไม่อาจจะที่จะมีกรรมวัตได้ all the arahants they have no defilements พระอรหันต์ทุกทุกรูปไม่จะไม่มีกิเลสอีกแล้วค่ะ so they have no defilements round. ดังนั้นพระอรหันต์จะไม่มีกิเลสวัฏอีกต่อไปค่ะ but they have karma they do good deeds but it is not wholesome or it is not unwholesome แต่ว่าท่านยังมีกรรมวัตแต่ว่าไม่ได้เป็นกุศลหรืออกุศลค่ะ It becomes functional because there is no defilement เป็นแต่เพียงกิริยา เพราะว่าไม่มีกิเลสแล้วค่ะ Meditators could not see the attainment of arahantship because they don't they don't understand yet what is arahant path and fruition but they can understand the cessation of avijja cessation of tanha cessation of upadana ผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่สามารถที่จะกำหนดดูการการบรรลุอรหัตตมรรคและอรหัตตผลได้ และจะไม่สามารถเข้าใจได้ แต่ว่าเขาสามารถที่จะกำหนดเห็นการดับของอวิชชาของตัณหาของอุปาทานได้ค่ะ Only at that time when they see cessation at that time they can practice วิจานิโรธาสังขารนิโรธสังขารนิโรธา วิญญาณนิโรโด and so on ต่อเมื่อเขาสามารถกำหนดจนเห็นการดับของอวิชชาตันหาอุปาทานแล้วเขาจึงจะสามารถปฏิบัติปฏิจจสมุทบาท นิโรธาวานค่ะ ก็คืออวิชชานี้ เพราะการเพราะอาวิชชาดับโดยไม่เหลือสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเป็นต้นค่ะ There are two Two ways of discerning causal cessation. Nirodha. มีมีมีการกำหนดดูนิโรธวันสองลักษณะค่ะ So one, one is upada nirodha, another is anupada nirodha. อย่างแรกก็คืออุปาดานิโรธอย่างที่สองก็คืออนุปาดานิโรธค่ะ Ubbada niroda means cessation. But there is stay causes. For example, all the arahant, they have they have body, they have five kanda. That's why they are stay arising and perishing. Only the time they took final nibbana, at that time everything will be ceased. It is anupada nirodha. Before the y t o o k final nibbana, it is only upada nirodha. ในสำหรับอุปาทานิโรธ หมายถึงว่าเมื่อพระอรหันต์ได้บรรลุพระอรหันต์แต่พระอรหันต์มักพระอรหันตมัคคะพละแล้ว แต่ว่ายังเนื่องจากว่าพระอรหันต์ท่านยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นนามรูปก็ยังมีการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้เรียกว่าอุปาทานิโรธค่ะ ส่วนอนุปาทานิโรธหมายถึงว่า เมื่อพระอรหันต์เข้าปรินิพานแล้วนั่นจึงเป็นอนุปาทานิโรธเพราะว่าไม่มีการเกิดขึ้นอีกต่อไปค่ะ So after practicing cause cessation so we need to at that time we taught meditators to break down the compactness of the mentality and materiality หลังจากได้ปฏิบัติวยธรรมมาแล้วพระอาจารย์ก็จะสอนให้ให้ผู้ปฏิบัติได้ทำลายคณะสัญญาของนามปรมัตรูปปรมัตค่ะ including cause and effect และของเหตุปัจจัยด้วยค่ะ Only after that, meditators can practice vipassana. <laughs> ต่อเมื่อสามารถทำได้ดังนี้แล้ว Without breaking down the components of the mentality, materiality, cause and their effects, we will not really understand non-safe c a p i t a l i s t i c ถ้าเผื่อว่าเราไม่สามารถที่จะทำลายคณะสัญญาของรูปปรมัตนามปรมัตและเหตุปัจจัยของรูปนามแล้ว เราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจอนัตตลักษณะได้ค่ะ If you can't really understand non-self characteristic we cannot realize nibbana และถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจอนัตตลักษณะ เราจะไม่สามารถเห็นแจ้งพระนิพพานค่ะ so discerning n a rasa p i c h u p a t a n a ป a d a t a n a it is very important โดยดังนั้นการที่จะได้กำหนดดูลักษณะกิจอาการที่ปรากฏหรือว่าผลและเหตุใกล้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ Almost all the meditators only after they have discerned they have break down they have broken down the components of the mentality and materiality, they understand become very clear. และเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้สามารถทำลายคณะสัญญาของรูปปรมัตนามปรมัตและเหตุปัจจัยแล้ว จึงทำให้เขาสามารถเข้าใจได้แจ่มแจ่มชัดยิ่งขึ้นค่ะ There is nothing to hold แล้ว ขาจะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถจะยึดเอาไว้ได้ค่ะ Only just the phenomena มีแต่เพียงปรากฏการณ์ค่ะ At the time we taught vipassana from samasana jnana up to the attainment of nibbana เมื่อถึงเวลานั้นพระอาจารย์จึงจะสอนให้ผู้ป ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติวิปัสสนาตั้งแต่สัมมาสนญาณจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานค่ะ so samasana jnana is contemplating impermanent suffering non-self on the first on the materiality ultimate materiality สำหรับการปฏิบัติสัมมาสนญาณก็คือการ การกำหนดพิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของเริ่มแรกปฏิบัติจากรูปปรมัตก่อนค่ะ so internally externally past present future ทั้งภายในและภายนอกทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคตค่ะ so near far ทั้งใกล้และไกลค่ะ หยาบละเอียด rika and Sukuma หยาบละหยาบละเอียด Hina and Panita ซามปนีตค่ะ uh, Dura and Santika ไกลและใกล้ค่ะ All 11 categories ทั้งหมด11ในในยา But if you do internally externally past present future all includes there แต่ว่าถ้าท่านกำหนดดูอดีตปัจจุบันอนาคตและภายในภายนอกของอดีต ภายในภายนอกของปัจจุบันภายในภายนอกของอนาคต นี่ก็เป็นการรวมหมดทั้ง 11 ในแล้วค่ะ so if you never see ultimate materiality internally if you never see ultimate materiality externally if you never see ultimate materiality past future how to practice และถ้าเผื่อว่าท่านยังไม่เคยได้เห็นปรมัตถธรรม ไม่ว่าจะของภายในภายนอก ไม่ว่าจะของอดีต ปัจจุบันอนาคต ท่านจะปฏิบัติได้อย่างไรล่ะคะ Also almost all the meditators in the world because of teachers the object of the vipassana is a present และผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ในโลกนี้นะคะ ได้ปฏิบัติตามที่ครูเขาสอนและอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นแต่เพียงปัจจุบันอารมณ์ค่ะ If you pay attention hearing is it present ถ้าเราใส่ใจไปที่การได้ยินเนี่ยอันนี้เป็นปัจจุบันอารมณ์แล้วปะคะ No ไม่ใช่ค่ะ no. Buddha didn't say to pay attention to the hearing because of the sound it i m p i n g e d to the ear door and mind or cognitive process arises. If we talk about the time, it is just the nearest past only. เพราะว่าการการได้ยินทำไมไม่ไม่เป็นปัจจุบันก็เพราะว่าเมื่อเสียงกระทบที่โสตประสาทและกระทบที่มโนทวารทำให้ทาให้เกิดโสตทวารวิถีเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อเราใส่ใจไปที่ปรมัตถ ปรมัตถธรรมนี่นี่ไม่ใช่ปัจจุบันขณะแต่ว่าเป็นขณะใกล้ปัจจุบันมากที่สุดนะคะ If you talk about the time ถ้าเราพูดถึงเวลา past present future it is just the nearest past ว่าถ้าเราพูดถึงเวลาว่าเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนี่เป็นนี่เป็นเพียงเวลาที่ใกล้ปัจจุบันมากที่สุดค่ะ Buddha said to see ขณะปัจจุบันนะ พระบรมศาสดาตรัสว่าในการที่จะเห็นขณะปัจจุบัน Only when meditators can see Upada Tita Bhanga these three stages you they understand this is kana pichupana whether mentality or materiality ต่อเมื่อเขาสามารถที่จะกำหนดดู อุปาทาคือความเกิดขึ้นทิติความตั้งอยู่และพังค่าคือการดับไป นี่จึงเรียกว่าเขาได้เห็นขณะปัจจุบันของรูปและของปรมัตถธรรมค่ะ so if they pay attention to the past rupa or nama or present rupa or nama future rupa or nama internal or external rupa or nama they have They all have three stages arising, static, perishing. That's why, even though they are past, present, future, internal, external, they are just cannot be Chupana. ดังนั้นไม่ว่าเขาจะใส่ใจไปที่อดีตที่เป็นรูปหรือว่าอดีตที่เป็นนาม หรือว่าปัจจุบันรูปหรือนาม หรืออนาคตรูปหรือนาม หรือว่าภายในที่เป็นรูปหรือนาม ภายนอกที่เป็นรูปหรือนาม ทั้งหมดนี้ปรมัตถธรรมไม่ว่าปรมัตถธรรมใด ก็มีแต่เพียงสามอนุขณะก็คือ อุปาดะทิติพังคะ ซึ่งสามอนุขณะเนี้ยก็คือขณะปัจจุบันค่ะ Only at that time you understand what the Buddha said. แต่เมื่อถึงเวลานั้นท่านจึงจะสามารถเข้าใจว่าสิ่งที่พระบรมศาสดาตรัสหมายถึงอะไรค่ะ So in the samasana jnana, on rupa, internal, external, past, present, future, they need to contemplate impermanence many times repeatedly, suffering many times repeatedly, non-self many times repeatedly. ดังนั้นในสมในระดับสมัสนาญาณท่านจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูรูปปรมัตไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนอกโดย ว่าเป็นอนิจจังหลาย ๆ ครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะ ว่าเป็นทุกขังหลาย ๆ ซ้ำหลายๆครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะ ว่าเป็นอนัตตาหลายๆ ครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะสู I will not see in detail. If I see Today also we're not finished พระอาจารย์จะไม่อธิบายในรายละเอียดค่ะเพราะว่าถ้าอธิบายในรายละเอียดก็ไม่สามารถเสร็จได้ในคืนนี้ค่ะ So in the samasana jnana your object is rupa nama rupa nama together five k a n d a k a n d a by k a n d a five k a n d a together this is the way you need to do ในระดับสัมมาสนญาณะ อารมณ์ที่ท่านจะต้องกำหนดก็คือ นามรูปแล้วก็นามรูปคู่แล้วก็ขันโดยทีละหนึ่งขันทีละห้าขันแล่นอะไรอีกนะคะแล่นอะไรนะคะหมดแล้วละคะ five khanda yes after that after doing repeatedly again and again when the meditator satisfied at that time we thought then อุดยเบยญาณะหลังจากที่ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติสัมมาสนญาณซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งเขาเขาพอใจในความเข้าใจของเขาพระอาจารย์ก็จะสอนให้เขาปฏิบัติระดับอุทยพยาญาณะต่อค่ะ so at that time it is related to the Masatipatthana Sutta in the Masatipatthana Sutta all of you know สมุทัยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติและในระดับอุทยพยญาณนี้จะเกี่ยวข้องกับมหาสติปัฏฐานสูตร ตามที่ท่านได้ทราบแล้วว่า มีสมุทัยธรรมานุปัสสีค่ะ so it is the c a u s e arising เป็นเป็นสมุทัยธรรมาค่ะ so in the way Buddha taught avijja paccaya s a n k a r a need to see because t h arising of this this arises ก็ตามที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนว่า เพราะอวิชชาเกิดขึ้นสังขารจึงเกิดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี another วยดัมมานุปัสสีวะกายสัมมิวิหรติ it is cessation because of the cessation of a v i c h a sankhara ceases และต่อไปก็เป็นวยธรรมมาค่ะคือว่าเมื่ออวิชชาดับสังขารจึงดับ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีค่ะ Another one is smudaya dhamma nupasiva kaya samme viharati so it is arising and perishing และในอันดับต่อไปก็คือ สมุดยะวยะดัมมาค่ะคือว่าดูทั้งการเกิดและการดับค่ะ so in every baba กายานุปัสสนาอนาปานาปะปะ all every ปะปะ at the end Buddha said this this is for อุดยา b h y ญ j n a n และในกายานุปัสสนาไม่ไม่ว่าจะเป็นบับใดนะคะ เช่นอนาปานาหรืออิริยาปทาปะพะหรือว่าสัมปชัญญะปพะในในตอนท้ายของแต่ละบับนี้ พระบรมศาสดาก็จะตรัสสอนว่าเป็น อุทยพยายานค่ะ so only when you understand in this way you know that you need to do this way แต่เมื่อท่านมีความเข้าใจเข้าใจเลยท่านท่านจึงจำเป็นที่จะต้องที่ท่านจึงท่านจึงทราบว่าท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามนี้ค่ะ so after u d d i y a h y a n a we taught the บังกานุปัสสนาญาณะหลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติอุทยพยญาณนะแล้ว พระอาจารย์ก็จะสอนให้ท่านปฏิบัติระดับพังคยานนะคะ so at that time meditators need to pay attention just the perishing และในเวลานั้นผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องใส่ใจแต่การดับพังค้าขณะค่ะ so the object is objects There are many objects. They are also rupa, nama, nama rupa. Five khanda, each khanda. Five khanda together. But at that time, attention must be just on the perishing. และอารมณ์อารมณ์ของพังคยานก็ได้แก่นามรูปแล้วก็นามรูปคู่แล้วก็ ขันทีละหนึ่งขันแล้วก็ทีละห้าขันแต่ว่าให้ใส่ใจเฉพาะพังคขณะการดับแต่ละขณะค่ะ so in the samasana jnana you all need to practice rupa sataka and arupa sataka too และในสัมมาสนญาณท่านก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติรูปรูปสตกะและอรูปสตกะด้วยค่ะ also 40 door และก็ ต้องในสมัสนญาณก็ต้องปฏิบัติ 40 โตด้วยค่ะ If you want to understand please read the Visuddhimagga ถ้าท่านต้องการที่จะเข้าใจววิธีปฏิบัติก็กรุณาอ่าน พระคัมภีร์วิสุทธิมรรคในปริเชตเกี่ยวกับสมัสนญาณค่ะ But one day I hope I got the opportunity to teach all of you พระอาจารย์หวังว่าในวันหนึ่ง พระอาจารย์จะมีโอกาสได้สอนพวกท่านทุก ทุกคนค่ะ so when you do b ั a n g a ญ n a n a repeatedly your insight knowledge will mature and then finally you will attain sankarupaka jnana the knowledge equanimity towards the formation which is very near to path and fruition และเมื่อท่านปฏิบัติตั้งแต่พังคยันเป็นต้นไปคือว่าใส่ใจแต่การดับของรูปนาม ในวิธีต่างๆ ในที่สุดเมื่อวิปัสสนาญาณของท่านถึงความแก่กล้าท่านก็จะได้ถึงบรรลุถึงสังขารุเบกขาญาณซึ่งอยู่ใกล้ต่อมัคคะพละค่ะ so you you have done many many different objects but I I could not express all the objects now you have done a lot different objects internally, externally, past, present, future. At the when the insight knowledge matures, your last object will be only one. ท่านในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนาท่านจะต้องฝึกหลายเช่นรูปนามรูปคู่ ทีละหนึ่งขันทีละห้าขันภายในภายนอกอดีตปัจจุบันอนาคต ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งวิปัสสนาญาณแก่แก่กล้าแต่ว่าพอถึงท้ายที่สุดแล้วอารมณ์จะมีเพียงอารมณ์เดียวค่ะ Suppose meditators they pay attention to the perishing of the ultimate materiality contemplating impermanence สมมติว่า ผู้ปฏิบัติธรรมได้ใส่ใจไปที่พังคขณะของรูปปรมัตและใส่ใจว่านี่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงค่ะ At that time if part knowledge arises at that time part knowledge can arise too และในเวลานั้นมรรคยานก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ Without gap fruition knowledge follows แล้วโดยไม่มีระหว่างขั้นพลยานก็จะเกิดขึ้นค่ะ so p a t and fruition knowledge they take nibbana as object และมรรคจิตและผลจิตจะถือจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ค่ะ when meditators realize nibbana they taking nibbana as object they can enter fruition anytime they want และเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้เห็นแจ้งพระนิพพาน ผู้ปฏิบัติธรรมก็สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้บรรลุพระสมาบัติได้เมื่อใดก็ตามที่เขาต้องการค่ะ Some meditators from other center they come and see me without asking anything.